hatch. O vício é em mim, a polícia em mim. Meu barco andando mais que notícia ruim. Ah, traindo de nós é tipo assim. Sei que é difícil aceitar onde eu tô, sabendo de onde eu vim. Vamos ouvir essa bem alto no carro. Deixa os problemas e as crises no passado. Tem a melhor vibe, isso é fato. No melhor momento te quero do lado paciente. o Mudei de vida e continuo inconsequente. O cheiro dela não sai mais da mente. Vagabundo, vilão, vivaz. Uhum. O mundo pertence aos que são mais pra frente. O do roxo pra fumar e abrir os caminhos. Pronto pra quebrar quem cruza meu caminho. A vivência me faz identificar que eu confio. Uhum. A disposição não mudou depois que eu fiquei rico. Minha fase ruim. Minhas apostas não vão arrebentar minhas correntes. Não vão fala mal de mim pelas costas. Quem sabe que eu tô lá na uh, frente? Vício é em mim, a polícia em mim. Uh -huh. Tá contando mais que notícia ruim. Uh ah, -huh. Ah, Traindo tá de nós é tipo assim. -huh. Sei que é difícil aceitar onde eu tô, sabendo de onde eu vim. Vamos ouvir essa bem alto no carro. Deixa os problemas, crises no passado. Tem a melhor vibe, isso é fato. No melhor momento te quero do lado. Joga 24K na pra caburar. Lambari trouxe MD do rosa pra você voar. Tem tudo que você quiser pra se relaxar. Hoje nós vai foder na onda. Quer pagar de simpatia, falou mal de nós. Aceitável os cria de favela, rico igual playboy. Acho que não entendeu o que eu quis falar pra você. Tá jogando na minha cara porque eu passei na TV. Enquanto não morra, Glock canta. Menorzinho trocando seu almoço pela janta. Patricinha subindo na favela atrás de lança. Os cria ficando bem enquanto a sua bunda balança. Muita fé em Jesus, ele vai guiar guia, o Pai que nos conduz. Nada nos faltará. Que quebre todos os cadeados, eu mal caia por Cê terra. vai ver os favelados, o empresário que vem da é favela. É em mim, a polícia em mim. Parca andando, mas que notícia ruim. Atrai noite, nós é tipo assim. Sei que é difícil aceitar onde eu tô sabendo de onde eu vim. Joga fumaça pra fora do carro. Balanço lança, espirra pro alto. Na treta ela quer dar de quatro. Na treta, enfeita, vai sentar no pau. Não foi fácil assim, não. Coração de luto. Eu vou fumar um balão pra amenizar minha dor. E o tempo vai passar, então. Vários vão trair, vão. Um milhão de falsos, mil amores, eles passarão. Fumando da laje, bateu uma saudade. A mente é revel, não jogo pelo empate. A rua é cruel, mas nós não sente medo. É segredo, não fode. Festa privada, eu paguei o arrego som já tá no tá alto. vizinho já tá puto. Não sei se é o barulho seu é gemido, eu só sei que eu gosto muito. te levar pro meu mundo. Te levar pro meu mundo. Oh pra ficar suave, só eu e você. Vamos ouvir essa bem alto no carro. Deixa os problemas, as crises no passado. Tem a melhor vibe, isso é fato. No melhor momento te quero do lado. É você? Ah. Eu e você pelo morrão Dentro do meu carro, tocando meu som E eu não sei porque você brinca com a porra da mente E me tira como vilão Aca de ouro, combinando com cordão 23 bico, fazendo minha contenção Tô cheio de marra, atacando esse sorrisão e no plantão só fico pensando em você, garota Vamos transar, ouvir dessa no carro Passa visão, esquece do passado E minha Glock sempre tá do lado Caso eles tentar, todos ficam de ralo É que nós é puro, novo doutrinado Não leva na isca o coração blindado É que eu tenho sorte de ter Deus do lado Pois ele me guia por onde eu passo Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas, crises no passado. Tem a melhor vibe, isso é fato. No melhor momento te quero do lado. Baby, minha baby, baby, baby, baby, minha baby, baby. Faz, faz, relaxar. Sente não para, frente por mar.